հայ ժողովրդական հեքիաթներ աչքապես տղան ու թակավերը Ինու մաչինու մին թակավեր Այս թակավերը մին օր իրան նազիր վեզիրներն հետ հասարակ մարդկան չերերա գնում գնամ իրան երկրում մանկյամ ոզմատեսնա ինչ կա ինչ չկա իրան ժողովուրդը հունձն ապրում Մինչերավ անցնալիս թակավերը եշմա տեսնում խոխա ռախա լո խանանում, ամմա մեն տղա մենակ նստած տասակարդում։ Այս թակավերը մտանում այս տղեն ասմա, «Էս քու հնգերը քուտլո խաղանանում, դու խոյս ուրանցանա ճոկվալ»։ Տղան ասմա, «Ընգերունքս տասերը սուվերալն, պատմալ խաղանանում, ես սուվերալչում իմ հերինս պատժալա, մենք ես իմ սխալս ուղումում»։ Այդ տղեն անկեղծությունը թակավերեն շատ դուրագյան։ Հակավերն ասում է. «Վերտի դյուս խոսող տղա ես, ես քեզ օզում եմ ասեմ, որ ես այս երկրին թակավերն եմ, ես քեզ փողում տամ, քինա կզտը խարջի»։ Տղան ասում է. «Չէ, չէ, օզում չում»։ Թակավերը զորում է, թա փողը պիտի երոնես։ Որ թակավերը շատ ազորում, ես տղան ասում է. «Թակավերն ապրած կենա, ես ես փողը կարել չեմ տանեմ մրտոն, իմ հար ինձ կթակի։ Այս թակավերը զարմանում ասում է, քու հարխը պիտի քեզ թակե, Կասիս վերթու թակավորը նհդ զրուցու սրալ, թակավորը քս հավանակացալ ու փողատվալ։ Էս տղան ասմա դե պեննել հենց էտա է վերին հարը վտալուչի։ Գիտալով աթա ես փողը գյուղացալում։ Սելվա դա «Հա, թակավորին վայել չի վեր այդքան խրեք փողտա։ Դրա հետ էլ ինձ պատժելովա։ Թակավորը վերես խոսքը կսկանոմա, վեզիրին ասումա, ես տղեն երկու հապուր վսկետու։ Անցագնում մի քանի տարի ստղան ուսում ավարտումա։ Թակավերը վեզիրին ղարկումա թակինա են տղեն յուրան հորը պեր պալատ։ Վրտահանց պիրուման պալատ, ես տղեն հերը շղվել ան նհըտ թակավերեն կլող չիտամ։ Թակավերը տղեն հորը ասումա, «Ա դու շատ անտաշ, անկիրտ մարդ ես։ Գիտեմ չես, թակաս հունց պահես թակավերեն պալատումը»։ Տղան հորը պաշտպանում ասումա, «Թակավերն ապրած կենա, իմ հեր անկիրտ չի»։ Քանի վեր, սաղ կյանքը չարքաշ գործ արալ, ինձ կրթություն ատվալ, Մեղավել է իմ պապս այև էր յուրան տղեն շկոլ չեղար գալ։ Թակավերը տեսնում է, որ ես տղան շատ աչքպես տղա է, վեզիրն ասում է. «Էսօրվանից քզղար կմոն որ քինաս հանգստանաս»։ Ստրան այետը էս տղան այնականին վեզիրս։ Ոչ մի մարդ ոզում չի թամերն է։ Ինիմաջինում մի մարդ, այդ մարդը շատ կործանող, խոխարախա, սիրող մարդ է այնում, ըստուցու ամեն ռութանա կինամա կործի իրիգունիկյամ տոն, մինոր կործատոն գալիս եշումա տսնում, մինը յուրան դբոմբասմա հտևումա, տեսա եշում, տենա եշում մատ չկա։ Այս մարդը էլա հղին շարունակումա, էլա նկատումա, որ մինը յուրան հտան կյամա, որ հսնումա յրանց մղակը, եշումա տսնում մին հելևոր ընդեղ նստած, ասմա ապա հուս ինչիս ինչիս ուզում ասում է կլխավը շորտամ հիվան մարդում հացը ուզում այս մարդը հելևորեն տանոմատոն լավ հաց տամ կշտուցունում հելևորը տափա միջև երկին շնորհակալ այնում գնամ անցակեն մի քանի վաղտ այս մարդը կորցատոն գալիս Էլհանակատը մավեր մինը հտան կյամա յետա տերնում ոչ մինը կավեջ այս մարդը բախում է քրտնում կտամա ճակատը ասում է Էս կա, չկա, ստեղ մին պենկա։ Ստի մտածելա վրկենամա մի մարդ առաջը կտրումա։ Ասմա ես Գաբրիել հրեշտակնում, եկալեմ քեզ տանեմ այն աշխարը։ Էս մարդը ղաչակ բղատան գանում ասմա տղաս ղարեբիցունա կեցալ, թող կյա իրս տսնամ յետնան ինձ տար։ Անցա գնում մի խելա ժամանակ Գաբրիել հրեշտակը էլա ռաստակյամ էս մարդին։ Էս մարդը վննծեր քանգյում, խնդրում որ Յուրան կյանքը իրգինցնե ասմաթող տղես պսակեմ յետնանիստար։ Գաբրիել հրեշտակն ասում է. «Ախորտի եմ աչկալ, որ եկալում պիտի տանեմ»։ Այս մարդը շատ ախնդրում ասում է. «Տղես հրսնքանը յետը կիկես տանես»։ Գաբրիել հրեշտակը գնում է յուրան կորցերա ոյնում, ասում է. «Լավ, թող տղեն պսակե»։ Մին տարան յետը կյամա էլա այս մարդին առաջը կտրում, թա կստաննականում վրտննականում։ Այս մարդը քրքրե անում, համաձայնում չի, ասում է, «Էսքան է վախտը ինձ թորնա ծնվելու»։ Պալ հա թողում չես, որ թորանստես նամ։ Դու այդ ինչքան անսրտ մարդ ես։ Գաբրիել հրեշտակն ասում է, «Ես կարել չեմ, ես սրտը հրեչինեմ։ Էս իմ կործս է»։ Ասում է, «Դու գիտում ես, ամեն օր ինձ քանի մարդ է խնդրում, որ թողեմ յուրան կեսատ կործերը բրծնե, ետ անտանեմ ին աշխարհը»։ Ամա ոչ մինն էլ կարում չի գործերը վերջացնե։ Լոխել կսիդ բրատն թողնուն կինամ։ Դու էլ տահանցանա միննս։ Որես մարդը շատա վրտվրտամ Գաբրիել հրեշտակը մտքն դոնն անգնում։ Մննակյան վեր մինոր ինքը հելե ուրատերալ քեծալետ մարդի մաղակը ես մարդու իրան հաց ու ջուր ատվալ ու պահալ։ Գաբրիել հրեշտակն ասում է. Ես ու դու մինոր աղոհացուն կերալ։ Դրա խաթեր ես սոր քեզ տնականım երգինք վրտես նաստանդը ինչ կամ մարդ կան ճիրակ ավարվում, վարվում, կամած, կամած, հանգում։ Ես տսելին հետ Գաբրիել հրեշտակը ես մարդին յորաունում, յուրան թվերեն երայատինում, բծրծնում տիեր։ Ես մարդը եշմա տեսնում, որ երգինքին աստղերը սաղ մարդիկ են։ Մտանում է Գաբրիել հրեշտակին ասում է. «Ես ես աստղերին մաչին կամ»։ Գաբրիել հրեշտակն ասում է. «Պա ինչ կաս, ասե քո աստղը տեսա»։ Մարդը ասում է՝ «Վայ, պայեմ, աստղից ճիրակ է հենա հանգումա»։ Պատարծե տոտ դինիմ իրան։ Գաբրիել հրեշտակն ասում է՝ «Չէ, ախպեր, դիպեն չկա։ Ես քուցե թտվել վերջանա, դու էլ կվերջանաս։ Դրա հետ էլ ես քեզ թայդի իմ տամ»։ Այս մարդը էլ աղաչանք փղատանք անում, ընկնում է Գաբրիել հրեշտակին վնները ասում է՝ «Ինձ տանես վեցեն աշխարը, թող քինամ մրտոն, պատրաստ վեմ»։ Հայր մեր ասեմ, հետո կամ կտանես լի ինչ կանես կանես։ կանես. Էս մարտեստի մուլիշուլիանում հետո էլ աղոթում չի, հանցու գաբրել ռեշտակը յուրան մնանքցի էլկյավեջ հոգինարնե։ Անցակեն մինքան է տարե, մինոր թորանը հայր մեր սուրցնելիս գաբրել ռեշտակը հայտնվում աթա էլ սոտո գոթը բրծալա, էլ մուլիշուլի չանես։ Բրծե միասին կինամունք։ Էս մարտի հոգիս տալիս ասմա, «Է, ինչքան կործեր կամ վեր կեսատ մնաց»։ մըծեն լուսուղին վն նկարեն չիկել։ Իլելա չիլել մին թակավեր։ Ես թակավեր ես մին տղայ այլալ։ Ես թակավերը մռնել ես վախտը յուրան տղեն կան ճալակոշտը թա բալամ ես էսա մռնմում։ Հայ հայ ես քեցալա վայ վայ ես ամնացալ։ Ամա կզանա շատ նգարան կմնամ։ Չունքի հալա ջահելես, ես աշխարի խերն ու շարը գյուդում չես։ Հտրա հետ է ոզում ըմքս իրեք խրատ տամ։ Բալամ, ասումա։ Խրատս կլսես, թա չես լսե, տա քո գործը տա, մեղ կքովզիդ։ Այ հար, ասումա տղան, կլսեմ, խչեմ լսել։ Այ բալամ, ասումա։ Շտեղինիս, հյուրել վեր ծառայիս, հենց վեր ժամին սասես կանաս, Ձերքիդ հինչ թայդի կորցնի դաստի կթողես կնա ժամը աստուն աղոտ կանես էս մին բալամ մարտես կպտահե վեր հերուտեղ կքինաս վարար ջուրու առաջդ կգա առանց գիտող մարտին ջուրու չմտնես հա ավելի լավ ամին երկու օր ետ գնես ամմա սաղ սալամատ հղը շարունակես ես էլ երկու իմ իրեքնջի խրատս էլ բալա ենա ինձանա քեզ մանատ Շերսկի հղճ քինաս։ Շտեղ մտնեն, դեղ էլ կմնաս։ Մինչև կլուսանա նոր հղդ կշարունակես։ Ասես վեշտա փլան շենը մոտիկա, յորղացից նստեմ ու հայդա կհսնեմ։ Չէ, բալամ, դի պենչանես։ Դե ինչ ասեմ։ Էս է իմ իրեք խոսքս։ Ստանա յետը դու ուզգյուդում։ Կսկանաս, դու ուզգյուդում, սկանալ չես էլա դու ուզգյուդում։ Աստված կզնհդ։ Ասումա հոգին տամ։ Էս տղան տանամա հորը առոք փառոք ոնց վեր կարկնա թաղում անցագնում են խելավախտ այս տղեն հնգերունքը առոտուրականներ են ենում ասում են կենամանք սպահամ ապրանք բերինք ծախենք կամչուս այս տղան մտածում է թա խճի կենամ իմ հոր մղրը ճանջերը Ենքան մղր չնշինալու էր տանեմ սպահան, մեր հրևան երգրումը կծախեմ, ընդղանել ճորտ մոտ կառնեմ, կբերեմ մեր դուքանը, կծախեմ։ Այս տղան ՀՂՑ ՀՏ թադարիքա տեսնում, մին ամսվա պաշարայորոնում ու ճանապարհվում։ Հսնում ասպահան, ամը մարտուրան արոտուր անոման, բեռները կպոտոման, տնում ջորոցու երա, փալեկն էլ բռնուման, հղենգնում բիդա Ղարաբաղ։ Է, երկան հղեա, կյաման, կյամ ծմակներին, ծյուրերին, կետերին, հանդերին մաչավը։ Շատ ընկամ խրեգ ընկամ աստուծագյուդում։ Բիրդան ռաստ ընկամ մի վարար ջրի։ Փահլե քե ասում են, ինչան ենք անց կենանք ջյուրի թաչե։ Էս տղան հիշում է հորը տված խրատը, վրվար արջուրը առանց գիտացող մարդի անց չկնաս։ Ասում է, չէ, պերները վերտիրեք ու դենջացեք։ Ես էս տղերքին լավ ցանոթ մարդ կգտանամ, մզանց կկցնե։ Հնգրոնց ամինն ասում է, «Էս ինչ ճյուրա վեր վախումս է, հələ կինամս ստրանն դրանել հրցուփորձանես վեր քեզ անց կցնե»։ Ասում է, «Պորցունում, եկ, եկ, եկ մտնենք անց կենանք»։ Ես տղան ասում է, չէ, ես անց չեմ կենում։ Հնգերը նստում ածին ու մտնում ջուրու։ Նի մտնելն ու խեղդվերը մինա տերնում։ Հարայը գցումա ամա ու կարա քյոմագյանը։ Ուրանել ուրանցինել ջուրու յորոնում տանում։ Պամենք մնացածնեն հունցնուր խացալ վեր հետ տղեն սկացալն ու ջուրու չնի մտալ։ Էս տղան ստեղ գլոխ անգյուն վեր հորոտված խրատին միջին ղվատ կա։ Էս տղան նեանում ուրանցին քինամ մոտիկ շենը լա փեշքեշատամ մարտճարում յուրան ապրանքը անցակցունում գետին են ղրաղը սպահանը գալիս է տղան հնգրացած այնու մին հարուստ առուտրականին հետ այդ առուտրականը շատ հավանակենում այդ տղեն ասմա գեկյաս յուրյուրնը հետ կործանենք այս տղան ասմա խոչիմ կալ ամա իմ հեր մռնելիս ինձ մին վասյա թարալ գյուդում ճում դու ռազիկնից թաչե ասմա ինչ վասյատ այս տղան ասմա Իմ հեր, ինձ հրատա տվալ, որ ինչ տեղ լինիմ, ինչ քանել թայդի գործինի ցերքիս, հենց վեր ժամը զանգեն սյասիս կանամ, ելբեհել բիդի վազդամ ժամը ոստուցուն աղոտ կանեմ։ Արուտրականն ասում է. «Տնաշեն, պենս գդու պենասա, թաչե այդ թավուր խելոնք խոսքեն հուչի ռազինիլ»։ Այս տղան յուրանապրանքը տանում արուտրականն դուքանը, ացում սկսում են մտեղ կործանելը։ Օրերեն նյուրես առուտրականը էստեղեն ղարգումա յուրան տոնը, ասմա կինակնկանս հետ է պատարկեք տար, համել մր քլդած դուքանեն պիլանիկի պեր։ Էստան որ կինամա առուտրականը կնգի կոլավնա ընգյում սկսում պոչպոչորելը հետո էլ ասմա «Դու մարտիսանա լավնս, ես կոսիմ քզն հետ ապրեմ»։ Էստան մնում արմացած ասմա «Մհտասալս էլասես վիճ» քո մարդդ իմ լավ հնգրնսա, ես դի նամարտեն անըլչում։ Էդ կնգի կզնումա մարտին խափումա թա, էդ հյուրուս ղարկալ մրտոն եկալա մրտանը ինձ աշկատիրալ։ Էս առուտրականը շատ նղասրտումա որոշումա էդ տղեն սպանե։ Յուրգյունը էս առուտրականը կինամա յուրան հացեն փուրը հաստուխենասմա առավոտ ցեկին մինին ղրկելվում կոշտուտ քեզ հրցնելու աթա խազայինս ասումա ինչ որ հրամայալım ըրա ըրալս հենց որ հրցնե էլ աչուցախ եշիս վեճ սախ-սախ կկոխս թուրունը որ մտնումա ես արոտրական ես տղեն կան չմա ասումա առավոտ կանող երկը կնաս քնաս փուրու ու հաստուխեն կհրցնես թա ինչ որ ասալը մռալս ու պատասխանը կպիրիս ինձ կասես ես տղան առավոտը շատ երակենում թակինա փուրու ժամին սասս կանոմա։ Մինոզ մակինա փուրու, մինել ասմա, չէ վերջե, ես իմ հոր խոսքան դուշ չեմ գալ։ Կկինամ ժամ, ոստուցուն կաղոթեմ, նոր կկինամ փուրը։ Այդ դարը մոտ առոտուրական ընկնեգը վեր արդեն գյուդումա թամարտի հինչ բիդի անե, առավոտ ուշուտ երակենում ասմա, մին կինամ փուրու տեսնամ հաստուխը մարտիս ասած հրալա, կինամա փուրու տորնու թակում, մեջանասմա հուոզ, ես եմ տորնու պեցրա։ Հաս թողոտորնպես անում տեսնում յուրան խազայինին կնեգե։ Հը, հրցնում է կնեգե։ Խազայինի դրամանը կադարալս, ես հաս թողո Այդ խոսքը կվրսկանոմա դաստի մտածումա թա ես կնեգե հալբետ մին գալաթ արալ դրա հետ էլ մարդը ոզումա նստա պրծնե Էլբեհալ հաստուխը ես կնգանը մզերան փռնումա կողում փուրը Ես տղան աստուն աղոթումա կյամա փուրը հունս վեր արուտրականը ասածայնում ընդիել հրցնումա հաց թողնել ասում է հա խազայինս հրամանը կադարալում այս տղան բեխաբար կյամա արոտորական են կոշտը ասմա վեր հաց թողը հրամանը կադարալա այս արոտորականը ստեղ մաննը կծումա թա ստեղ մեն պենկա կյամա հաց թող են հրցնում թա հյուրս կողալ փորը նայել ասում է քու կնգանը դու չես ասալ վեր առավոտ կանող հու կյա փորը քու ասած հարցը տա կողեմ փորը Ըստ հռոտրականը հարայատամ լացու կորցանում ամադե արդեն պենը պենան անցակացալ։ Ուրուգնո վերստան դուքան անգամա հռոտրականը ստիպումավեր պատմի ասմա քու կնգանս մեջ հինչայելել։ Ըստ ոն ասմա ոչ մի պեն։ Վերշած ստիպումա այդ տղան լող նաղլանում։ Այդ տղան ենքան խելունք, ենքան խղճավայանում, որ արուտրականը հվատումա յուրան սածեն։ Բայց ասմա Այսքան անհետ է ելմուն կարել չինք մենտեղ գործանենք։ Այս տղեն փայե տամա յուրան թադե գինա։ Է տղան հղայանում գինամ վեր մտնումա հոր ասածը մննակցուն որոշումա տղան դյուր չկա։ Փայլեքն ասումն կոտոնո չինվի հենա մոտիկ շենգալի գինան քշերը մնանքը չենոմա։ Այս տղան ասմա չէ մունքիմ ապրանքիս նհդ քշերը մնալու ունքստեղ։ Դիելանման Օրը շարուտորականներ վերքշերը հղեն շարունակումն ընկյումն կող ավազակներին ցերկը տահանց քարվանը կտորումն ուրանցել սպանում։ Արավոտը այդ փահլեքի ուրխանումն աշխարհքավը մին ընտերնան վերքշերը հղը չինքեցալ, թաչե հյուրանքել կկտորվեին, ապրանքնել կկուրցնեին։ Այս տղան վեր տեսնումա տահանց ուրխությունը նաղլանում յուրան հորոտված իրեք խրատն ու ասումա մծեն լսողին վնը քարեն նիչիկալ